14 skirsnis O Montekristas nulenkęs galvą, bejėgiškai nukoręs rankas, prislėgtas 24 metų atsiminimų naštos, negalvojo nei apie Alberą, nei apie Bošaną, nei apie Šato Reno, nei apie kurį kitą iš čia esančiųjų. Jis galvojo apie drąsią moterį, atėjusią pas jį maldauti dėl sūnaus gyvybės. Galvojo apie tą, kuriai pasiūlė savo gyvybę – ir kuri ją išgelbėjo atskleisdama baisę šeimos paslaptį, galbūt visiems laikams pražudžiusią jaunuolių širdyje sunaus meilę tėvui. Vėl apvaizdos ranka, smurmėjo jis, tik šiandien aš galutinai įsitikinau, kad mane siunčia Dievas. 18 skyrius Motina ir sūnus Grafas Montekristas liūdnai ir ūriai šipsodamasis linktelėjo penkiems vyrams ir sėdo į savo karietą su Maksimilijanu ir Emanueliu. Alberas, Bošanas ir Šato Reno liko vieni mūšio laukia. Jaunuolis įsmeigė savo sekundantų žvilgsnį, nebaikštų, bet vis dėlto tartum klausinti jų nuomonės dėl to, kas įvyko. Garbiai žodis, brangus draugė, pirmutinis prabilo Bošanas, ar dėl to, kad buvo jautresnis, ar dėl didesnio atvirumo, leiskite jūs pasveikinti. Štai kur visai netikėta labai bjauraus reikalo atomasga. Alberas susikaupė, susimastęs tylėjo. Šatoreno pliaukšėjo lankščia lasdelė per batus. Ar nemetas važiuoti? paklausė jis po nejaukiaus tylos. Kaip norite, atsakė Bušanas, tik leiskite man dar kartą pasveikinti Morserą. Šiandien jis tikrai buvo kilnus kaip riteris, o tai reta mūsų laikais. Taip, tarė Šato Reno. Galima tik stebėtis tokią savitvardą, toliau kalbėjo Bošanas. Žinoma, aš nebūčiau pajėgęs to padaryti, šaltai ir labai reikšmingai tarė Šato Reno. Ponai, pertraukė Alberas. Man rodus, jūs nesupratote, jog tarp grafo Montekristo ir manęs įvyko kažkas ne visai paprasta. Ne, ne, supratome, skubiai užginčijo Bošanas. Bet mūsų ilgaliežuviai vargu ar pajėgs įvertinti jūsų didvyriškumą ir anksčiau ar vėliau jūs būsite priverstas aiškinti jiems savo elgesį ir aiškinti taip energingai, kad tai gali atsiliepti jūsų sveikatai ir ilgam amžiui. Ar norite, kad duočiau jums draugišką patarimą? Važiuokite į Neapolį, Hagą arba Sankt Peterburgą. Vietos ramius ir žmonės ten protingiau žiūri į garbiais klausimus negu mūsų pakvaišusime Paryžiuje. Ten uoliai mokykitės šaudyti iš pistoletų ir fektuotis. Po kelių metų visi jūs arba užmirš, arba garsas apie jūsų mokėjimą valdyti ginklą pasieks Paryžių, tada ramiai grįžkite į Prancūziją ir jūsų niekas nelies. Ar netiesa kalbu ponas Šatoreno? Aš visiškai tokiaus pat nuomonės, pritarė baronas, Niekas taip neskatina labai rimtų dvikovų, kaip neįvykusi dvikova. Ačiū, ponai, šaltai šipsodamasis atsakė Alberas. Aš priimu jūsų patarimą ne todėl, kad jūs man jį davėte, bet todėl, kad vis tiek nusprendžiau palikti Prancūziją. Taip pat dėkoju, kad sutikote būti mano sekundantai. Spręskite patys, kaip labai vertinu tą paslaugą, jeigu po jūsų žodžių atsimenu tik ją. Šatoreno ir Bošanas susižvalgė – Albero žodžiai padarė jiems vienodą įspūdį. Jis padėkojo tokiu ryštingu balsu, kad pasikalbėjimui užtrukus visi būtų pasijutę labai nejaukiai. Sudė, Alberai, suskatęs eiti atsisveikino Bošanas ir atsainiai atkišo jaunuolių ranką. Bet Alberas matyt buvo didžiai susimastęs. Šiaip ar taip jis nieko neparodė, kad mato tą ranką. Sudė, tarė ir Šato Reno, kairėje rankoje tebe laikydamas lasdelę, o dešinę kilstelėdamas atsisveikinti. Sudie, prausų kastus dantis sumurmėjo Alberas, bet jų žvilgsnis buvo iškalbingesnis, jame slipėjo tramdomas pyktis, išdidi panika ir taurus pasipiktinimas. Kai abu jau sekundantai sulipo į karietą ir nuvažiavo, jis dar kurį laiką pastovėjo lyg apmiręs. Paskui staiga atrišo žirgą nuo medelių, aplink kurį tarnas buvo apnarpliojęs pavadį, lengvai liuoktelėjo į balną ir nušuoliavo Paryžiaus link. Po ketvirčio valandos jis grįžo į namus Heldario gatvėje. Lipant nuo arklių jam pasirodė, kad anapus langų užuolaidos šmėstelėjo išbliškęs grafo de Morsero veidas. Alberas atsiduso, nusigrėžė ir nuėjo į savo fligelį. Nuo slenkščio jis paskutinį kartą permėtė akimis visą prabangą, kurie iš pat vaikystės puošė ir saldino jo gyvenimą. Paskutinį kartą žvilgtelėjo savo paveikslus, iš drobių veidai rodės šypsojosi jam, o peizažai tartum tviskėjo gyvomis spalvomis. Paskui jis išėmė iš ažualinių rėmų motinos portretą ir suviniojo, palikdamas pauksuotus rėmus tuščius. Po to tvarkingai sudėliojo puikius turkiškus ginklus ir angliškus šautuvus, japonišką porcelianą, sidabru išpuštas taures, meniškus bronzos dirbinius su fešero ar bary parašais, apžiūrėjau ir užrakino spintas, bet raktų neištraukė. Į rašmojo stalo stalčių, kurį taip ir paliko adarą, sumetė pinigus ir daugybę brangių niekučių gulėjusių taurėse, deikleliuose ir etažerėse. Padarė tikslų viso turto sąrašą ir padėjo jį regimiausioje vietoje ant stalo, nuėmęs nuo jo visas knygas bei popierius. Jam pradėjus šį darbą į kambarį įėjo tarnas, nors Alberas buvo liepęs jo netrukdyti. Ko jums reikia, paklausė Alberas, netiek piktų, kiek liūdnų balsų. Atsiprašau, ponė, tarė Liuka, jūs žinau, uždraudėte jūs trukdyti, bet mane šaukė grafas de Morseras. Na tai kas, paklausė Alberas. Jūsų neatsiklausęs nedrįsau eiti pas grafą. Kodėl? Grafas tikriausiai žino, kad aš lydėjau jūs į dvikovą. Galimas daiktas, pritarė Alberas. Jeigu jis mane šaukia, tai tikriausiai nori sužinoti, kas ten įvyko. Ką liepsite jam atsakyti? Teisybė. Vadinasi, aš turiu pranešti, kad dvikova neįvyko? Pasakykite, buvo taip. Aš atsiprašiau grafą Montekristą. Eikite. Tarnas nusilenkė ir išėjo. Alberas vėl ėmėsi inventorizacijos. Baigiant darbą, jų dėmesį patraukė arklių kanopų kaukšėjimas kieme ir ratų dardesys, nuo kurio ėmė blerpti langų stiklai. Jis priejo prie langų ir pamatė, kad tėvas sėdo į karietą ir išvažiavo. Kai tik vartai užsidarė iš dardėjus grafui, Elberas nuėjo į motinos kambarius. Neradęs, kas apie jį praneštų, jis nuėjo tiesiai Mercedeso smiegamąjį ir sustojo ant slenkščio, sujaudintas to, ką pamatė. Motina ir sūnus tarsi turėjau vieną sielą. Mercedesa darė tą pat, ką jau buvo baigęs daryti Alberas. Viskas buvo sutvarkyta, nėriniai, papuošalai, brangenybei, skalbiniai, sidabras sudėti į stalčius ir grafienį rūpestingai atrinkinėjo jų raktus. Pamatęs čia ruošą, Alberas viską suprato ir surikęs mamą puolė Mercedesą ant kaklų. Jei koks dailininkas būtų sugebėjęs perteikti jų dviejų veidų išraiškas tuo metu, jis būtų nutapęs puikų paveikslą. Rengdamasis drąsiam žingsniu, Alberas nebijojo dėl savęs, bet motinos pasiruošimas jį išgazdino. «Ką jūs darote?» – paklausė jis. «O ką tu darei?» – atsakė ji. «Bet aš visai kas kita», – sušuko Alberas taip susijaudinęs, kad vos galėjo ištarti žodį. Negalimas daiktas, kad jūs būtumėte nusprendusi tą pat, ką ir aš, nes aš palieku šiuos namus ir atėjau su jumis atsisveikinti. Aš taip pat, Alberai, atsakė Mercedesa, aš irgi palieku. Tikėjausi, kad mano sūnus lydės mane, argi aš apsirikau? Mama, tvirtai tarė Alberas, aš negaliu jums leisti dalytis su manimi tuo likimu, kuris laukia manęs. Nuo šiol neturėsiu nei vardų, nei turtų, mano gyvenimas bus sunkus, Iš pradžių gausiu kreiptis paramos į kurį nors draugą, kol pats galėsiu užsidirbti duonos kasnį. Užtat to jau pat einu pas Fransą ir prašysiu jį paskolinti man nedidelę sumą. Vargšas berniukas, sušuko Mercedesa, tau teks patirti vargą, kesti badą. Ak, nekalbėk šitaip, tu palauši mano ryštą. Bet ne savo, atsakė Elberas. Aš jaunas, stiprus ir tikiuosi drasus, o vakar sužinojau, ko verta tvirta valia. Mama, juk yra tiek kentėjusių žmonių ir jie ne tik nemirė, bet pasistatė naują gyvenimą ant dangaus žadėtos laimės griuveisių, ant savo vilčių skeveldrų. Aš tai sužinojau, motute, aš mačiau tokių žmonių. Žinau, kad iš bedugniais, į kurią juos įstūmė priešai, jie pakilo kupini tokios jėgaus ir apsupti tokios šlovės, kad įveikė savo nugalėtoją ir patys nutrenkė jį į bedugnę. Ne, mama, Nuo šios dienos aš nutraukiu ryšių su praeitimi ir visko atsižadu, net vardo, nes suprantate, mama, jūsų sunus negali vadintis vardu to, kuris turi rausti prie žmonės. Alberai, vaikeli, tari Mercedesa, jei būčiau stipresnys dvasius, pati tau būčiau šitai patarusi. Mano silpnas balsas tylėjo, bet tavo sąžinį prabilo. Klausyk jau, sūnau. Tu turėjai draugų, Alberai, kol kas užmiršk juos bet tik nenusimink maldauju motinos vardu. Gyvenimas dar gražus, kai turi tiek metų, kiek tu. Kadangi tavo tyrai širdžiai reikia nesutepto vardo, pasivadink mano tėvo pavardę. Jis buvo Erera. Aš tave pažįstu, mielas Alberai, kad ir ko tu imtumeisi. Netrukus išgarsinsi tą pavardę. Tuomet mano draugė grįš į Paryžių, o patirtos kančios dar labiau tave išaukštins. Bet jeigu priešingai mano lūkesčiams, tau šitai nebus lemta. Palik man bent viltį. Aš dabar gyvensiu tik mintimis apie tave, nes neturiu ateities. Už šių namų slenkščio prasideda mano kapas. Padarysiu, kaip jūs norite, mama, tarė jaunuolis. Aš taip pat viliuosi, kad dangaus rūstybė nepersekiaus mūsų. Juk jūs tokie tyra, o aš toksai nekaltas. Jeigu jau pasiryžome, veikime greitai – Ponas Demorseras išvažiavo iš namų prieš kokį pusvalandį, dabar patogi proga išvengti triukšmo ir aiškinamuose. Lauksiu tave, sunelį, tarė Mercedesa. Alberas to jau nubėgo į bulvarą ir grįžo su vežiku. Jis prisiminė nedidelį pensioną šventųjų tėvų gatvėje, ten galėtų išnuomoti motinai kuklų, bet padorų butą. Vežikui sustojus prie vartų ir Albero išlipus, prie jo priejo kažkoks vyras ir padavė laišką. Alberas pažino Bertučijų. Nuo grafų, tarė ekonomas. Alberas paėmė laišką ir atplėšė. Baigė skaityti jis apsidairį, bet Bertučijus jau buvo dingęs. Tada susijaudinęs ašarų pilnomis akimis Alberas įėjo pas Mercedesą ir netardamas nei žodžių padavė jai laišką. Mercedesa perskaitė. Alberai, aš atspėjau planą, kurį jūs dabar vykdote – Taigi, matote, ir aš esu šiek tiek jautrus. Jūs laisvas, jūs paliekate grafų namus ir pasiimate motiną laisvą kaip ir jūs. Bet pagalvokite, Alberai, jūs jai skolingas daugiau negu galite duoti, vargšas taurus jaunuolį. Rinkite į savo kovą ir kančias, bet apsaugokite ją nuo skurdo, kuris neišvengiamai lydeis pirmosius jūsų žingsnius. Jinai juk nenusipelnė nei šešėlių nelaimys, kuri ją ištiko, ir apvaizda neleis, kad nekaltasis mokėtų už kaltai. Aš žinau, jūs abu paliekate namus Helderio gatvėje. Nieko iš jų nepasiimdami. Neklauskite, kaip aš tai patyriau, žinau ir to pakanka. Klausykite, Alberai. Prieš 24 metus išdidus ir kupina žiaugsmų grįžau į tėvynę. Turėjau sužadėtinę, Alberai, šventą mergaitę, kurią dievinau ir kuriai vežiau 150 luidorų uždirbtų sunkiu nepaliaujamų darbų. Tie pinigai buvo jos, juos aš paskyriau jai. Ir nepasitikėdamas klastingą jūrą, užkasiau tą mūsų lobį sodelyje prie namų, kuriuose gyveno mano tėvas Marselija Mejanų alėjose. Jūsų motutė Alberai gerai žino tą skurdų mielą namelį. Neseniai vykdamas į Paryžių važiavau pro Marselį. Buvau nuėjęs pažiūrėti to namelio, keliančių tiek skaudžių prisiminimų, o vakare pasijėmęs kastuvą patikrinau kampą, kuriame buvo užkasę savo lovį. Geležiniai skrinutė tebe buvo toje pačioje vietoje. Įkitame kampe, ant kurio meta šešėlį gražus figmedis, tėvo pasodintas mano gimimo dieną. Tie pinigai kadaise turėjo užtikrinti ramybę ir pragyvenimą moteriai, kurią aš dievinau. Ir šiandien per keistą skaudų atsitiktinumą – jie skiriami tam pačiam tikslui. Supraskite mane, Alberai, galėčiau pasiūlyti tai vargšiai moteriai milijonus, bet gražinu jai vien duonos kasnį, palikta mano varganoje pastogėje tą dieną, kai buvau atskirtas nuo mylimosios. Jūs esate taurus žmogus, Alberai, bet vis dėlto gal jūs dar akina išdidumas ar nuoskauda. Jei atsakysite man, jei prašysite iš kito to, ką aš turiu teisę jums pasiūlyti, tai pasakysiu, kad žiauru atstumti motinos pragyvenimo išteklius pasiūlytus žmogaus, kurio tėvas mirė dėl jūsų tėvo kaltės, kentėdamas badą ir neviltį. Motinai baigus skaityti, Alberas išbalės ir sustingęs laukė, ką ji nuspręs. Mercedesa pakėlė dangų nenusakomo jausmo sklėdinas akis. Aš priimu, tarė ji, jis turi teisę sumokėti mano įnašus vienuolynui. Paslėpusi laišką ant krūtiniais, ji paėmė sūnų už parankys ir tvirtesniu, negu galbūt pati tikėjusi žingsniu, pasuko laiptų link. 19 skyrius. Savižudybė. Montekristas su Emanueliu ir Maksimilijanu taip pat grįžo į miestą. Važiavo linksmi, Emanuelis nesitvėrė džiaugsmu, kad kiviršas baigėsi taikingai ir gražbiliavo apie humaniškumą. Morelis tylėjo sėdėdamas karietos kampe, nors jo akyse taip pat spindėjo nuoširdus pasitenkinimas. Prie sosto užkardos jie pamatė Bertučijų, kuris lyg sargybinis poste laukė jų nejudėdamas. Montekristas iškišo galvo pro karietos langą, tyliai šnektelėjau su juo ir ekonomas dingo. Grafe, tarė Emanuelis, kai jis privažiavo karališkąją aikštę. Išsodinkite mane prie namų, kad kuo greičiausiai nuraminčiau žmoną, kurie dabar jaudinasi ir dėl jūsų, ir dėl manęs. Jei neatrodytų juokinga puikautis savo triumfų, tarė Morelis, aš pakvieščiau grafą užeiti pas mus. Bet grafui tikriausiai irgi reikia nuraminti kieno nors neramiai plakančią širdį. Štai mes ir namie, Emanuelį, atsisveikiname su savo draugu ir leiskime jam važiuoti toliau. Palaukite, tarė Montekristas, nepalikite manęs abu taip greitai. Jūs, Emanuelė, grįžkite pas savo žavingąją žmonelę ir perduokite jai mano nuoširdžiausius linkėjimus. O jūs, Morelį, palidėkite mane iki Elizėjaus laukų. Mielai sutiko Maksimilianas, jo labiau, kad turiu reikalų jūsų kvartale. Ar tavęs laukti pusryčių? paklausė Emanuelis. Ne, atsakė Maksimilianas. Durelis trinktelėjo ir karietą nudardėjo tolyn. Matote, aš jums atnešiau laimę, tarė Morelis, likė su grafu vienas. Ar nepagalvojote apie tai? Pagalvojau, atsakė Montekristas, todėl ir norėčiau visada turėti jūs šalia savęs. Stačiai stebuklas. Toliau kalbėjo Morelis, tarsi atsakydama savo pačiam. Kas? paklausė Montekristas. Tai kas atsitiko? Taip, sutiko grafas šyptelėjęs. Teisingai pasakėte, Maksimilianai, stačiai stebuklas kad ir kaip ten būtų, kalbėjo Morelis. Alberas šiaip ar taip drasus vyras. Labai drasus, tarė Montekristas. Pats esu matęs, kaip ramiai jis miega, kai virš jo galvos pakibęs kardas. O aš žinau, kad jis jau du kartus kovėsi ir puikiai kovėsi, kalbėjo Morelis. Va ir suderink viską, kad gudrus su tuo, kas šiandien atsitiko. Čia jūsų įtaka, šipsodamasis paaiškino Montekristas. Laimė Alberas nekariškis tarė Morelis. Kodėl? Atsiprašyti prie barjero? Papurti galvą jaunasis kapitonas. Na, na, Morelį, švelniai tarė grafas. Nejaugi jūs dar neatsikratėte pilkų žmogelių prietarų. Argi jums neaišku, kad Alberas negali būti bailys, jeigu jis drasus vyras? Matyt, jis turėjo pagrindo pasielgti taip, kaip pasielgė šį rytą, todėl jo poelgis veikiau didviriškas negu silpnadvasiškas. Taip, nebejoju, sutiko Morelis, bet šiuo atveju tinka ispanų posakis. Šiandien jis netoks drasus kaip vakar. Morelį, jūs papusryčiausite su manimi tiesa, paklausė grafas, norėdamas pakeisti pokalbio temą. Ne, aš atsisveikinsiu su jumis 10 valandą. Susitarėte su kuo nors drauge papusryčiauti? Morelis nusišypsojo ir papurtė galvą. Bet juk kur nors jūs turėsite pusryčiauti? Aš ne alkanas, spyrėsi Maksimilianas. Man žinomi tik du jausmai, nuo kurių žmogus praranda apetitą – skausmas ir meilė. Pajokavo grafas. Laimė, aš matau, kad jūsų nuotaika kuo puikiausia vadinasi neskausmas. Po to, ką jūs man sakėte šį ryt, turiu pagrindo manyti. Kągi grafė linksmai atšovė Morelis, aš nesiginu. Ir man nepasipasakosite, Maksimilijanai, paklausė susidomėjęs grafas. Šį rytą išsidaviau, kad turiu širdį, tiesa grafė. Užuot atsakęs, Montekristas padavė jaunuoliui ranką. Dabar tari Murelis. Kai mano širdis jau ne su jumis Venseno miške, bet kitur aš vykstu pas ją. Vykite, lietai tari grafas, vykite mano draugė, bet jei sutiksite kokią kliūtį, prašau jūs atsiminti, kad šiame pasaulyje aš daug ką galiu padaryti ir kad jausiuosi laimingas padėdamas mylimiems žmonėms. O jūs, Morelį, aš myliu. Ačiū, atsakė vaikinas. Aš tai atsiminsiu, kaip savimilaus vaikai atsimena tėvus, kaip prireikia jų pagalbos. Kai man jūsų prireiks, o taip gali atsitikti, aš kreipsiuosi į jūs grafę. Gerai, aš neužmiršiu jūsų žodžio iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Karieta privažiavo prie namų Elizėjaus laukuose. Montekristas atidarė dureles, Morelis iššoko. Priengėje laukė Bertučijus. Morelis nuėjo marinį alėją, o Montekristas nuskubėjo pasitikti Bertučijaus. Na kaip, paklausė grafas – Ji ruošėsi palikti savo namus, atsakė ekonomas. O sūnus, Florentinas, jo kamerdineris mano, kad jis padarys tą pat. Eikite su manim. Montekristas nusivedė Bertučiai į kabinetą, parašė mums jau žinomą laišką ir padavė ekonomui. Eikite, tarė jis, paskubėkite, beje praneškite Haidai, kad aš grįžau. Aš čia, atsakė Haidai, kuri išgirdusi atvažiuojant karietą nulipo žemyn ir dabar spindėjo iš laimės matydama grafą gyvą ir sveiką. Bertučijus išėjo. Haidai nekantriai laukė grafo, todėl apsidžiaugi kaip duktei pamačiusi brangų tėvą ir svaigte apsvaigo kaip mylimoji išvydusi dievinamą mylimąjį. Kad ir netoks audringas, Montekristo džiaugsmas buvo nemažesnis. Ilgai kentėjusioms širdims džiaugsmas tas pat, kas kaitrus išdžiovintai žemė rasa, širdis ir žemė sugeria palaimingą dreigmę, nors pašalinė akis to ir nepastebi. Pastarosiomis dienomis Montekristas suprato tai, kuo ilgai nedryso tikėti. Pasaulyje egzistavo dvi Mercedesos ir jis dar gali būti laimingas. Džiaugsmų žėrintis jo žvilgsnis godžiai įsmigo į blakstienų pridengtas gaidais akis, bet staiga atsidarė durys, grafas surūkė antakius. Ponas de Morseras, pranešė Batistenas, tarsi teisindamasis vien dėl to žodžių. Grafo veidas nušvito – Katras, paklausė jis, vikontas ar grafas? Grafas. Dieve mano, sušuko Haidai, ne jau dar negalas. Nežinau, mielas vaikeli, atsakė Montekristas, imdamas merginą už rankų, bet tau nėra ko bijoti. Juk tas niekšas. Haidė, tas žmogus bejėgis prieš mane, tarė Montekristas. Bijoti reikėjo tik tada, kai buvau susidūrę su jau sūnumi. Mano ponė, tu niekada nesužinosi, kiek dėl to iškentėjau, pasakė mergina. Montekristas nusišypsojo. Prisiekiu savo tėvo kapu, tarė Montekristas, tiesdamas ranką merginą virš galvos. Jei ką nors ir ištiks nelaimė, tik jau ne mane. Tikiu tavim kaip dievu, mano ponė, tarė Haidė atkiždama grafui kaktą. Montekristas pabučiavo jos gražią skaičią kaktą ir nuo to pabučiavimo sudundėjo dvi širdys, viena karštai, kita dusliai. Dieve mano, sušnipždėjo grafas, Nejaugi tu leisi man vėl pamilti. Prašykite grafą de Morserą į svetainę, tarė jis Batistenui, vesdamas gražuolę Graikę prie slaptų laiptų. Trumpai paaiškinsime vizitą, kurio galbūt laukia Montekristas, bet kuris netikėtas mūsų skaitytojams. Tuo metu, kai Mercedesa, kaip ir jau sūnus, surašinėjo savo turtą, rankiojo brangenybės, rakino stalčius, rinko raktus, kad viskas būtų palikta tvarkingai – Jie nepastebėjo, kaip anapus stiklinių durų į koridorių pasirodė išbliškęs rūškanas veidas. Tas, kuris žiūrėjo pro duris, pats nematomas ir negirdimas, matė ir girdėjo viską, kas darėsi Mercedesaus kambaryje. Išbliškęs žmogus nuo stiklinių durų nuėjo į miegamąjį ir sustingusią ranką pakėlė į kiemą išeinančio lango užuolaidą. Jis čia valandėlę pastovėjo nejudėdamas, nieko nesakydamas, klausydamasi savo širdies plakimo. Šį valandėlį jam neišpasakytai prailgo. Kaip tik tada grįždamas iš neįvykusios dvikovos, Alberas pastebėjo tėvą lūkuriuojantį jo prie lango ir nusigrėžė nuo jo. Grafas išplėtė akis. Jis žinojo, kad Alberas skaudžiai įžeidė Montekristą, kad toks įžeidimas visame pasaulyje baigėsi mirtina dvikova. Alberas grįžo gyvas ir sveikas, vadinasi, už tėvą atkeršytą. Neapsakomas džiaugsmas nutvieskė apsiniaukusi jo veidą, nelyginant paskutinis spindulys gestantis debesyse, kurie greičiau panašus į saulį skapą negu į jaus patalą. Bet, kaip jau sakėme, jis bergžiai laukė, kad jaunuolis ateitų pas jį ir papasakotų apie savo triumfą. Kad prieš dvikovą sūnus nenorėjo pasimatyti su tėvu, už kurio įžeista garbė keršijo buvo suprantama, bet kodėl nuplovęs tą garbę jis netėjo ir nepuolė tėvų į glėbį. Nesulaukęs Albero, grafas nusintė pašaukti jo tarną. Kaip žinome, Alberas šiam leido papasakoti visą tiesą. Po valandėlės priengyje pasirodė generolas de Morseras su juodu surdutu, karišku kirpimo apykakle, su juodomis kelnėmis ir juodomis pirštinėmis. Matyt, jis jau iš anksto buvo davęs įsakymą, nes nespėjus jam nulipti nuo laiptelių, prie jo prirėdėjo karieta. Tarnas tučto jau įdėjo į ją kariškoje milinėje susuktas dvi špagas, uždarė dureles ir atsisėdo šalia vežėjo. Vežėjas pasisuko, lyg klausdamas, kur važiuoti. Į Elizėjus laukus, tarė generolas pas grafą Montekristas, spausk. Arkliai pašoko, gavę botagu ir po penkių minučių sustojo prieš grafų namus. Morseras pats atsidarė dureles ir karietai dar nesustojus, kaip jaunuolis nušoko žemin, paskambino ir įėjo kartu su savo tarnu pro plačiai atsivėrusias duris. Po akimirkos Batistenas pranešė Montekristui, kad atvykęs grafas de Morseras, ir Montekristas, palidėjęs Haidę, liepė nuvesti Morserą į svetainę. Generolas jau trečią kartą žingsniavo per kambarį ir atsigręžęs pamatė ant slenkščio stovintį Montekristą. A, čia ponas de Morseras, ramiai tarė Montekristas, maniau nenugirdęs. Taip, čia aš, sunkiai ištarė grafas pro mišlungiškai suspaustas lūpas. Man belieka sužinoti, toliau kalbėjo Montekristas, kam turiu būti dėkingas už malonumą taip anksti matyti grafą de Morserą. Gerbiamasis, šį ryt jūs turėjote dvikovą su mano sūnumi, paklausė generolas. Jūs tai žinote? Nustebo grafas. Taip, žinau ir tai, kad mano sūnus turėjo gana svarbių priežasčių kauti su jumis ir pasistengti jūs nudėti. Iš tikrųjų, ponė, jis turėjo tam gana svarbių priežasčių. Bet vis dėlto, kaip matote, jis manęs nenudėjo ir net nesikovė. Tačiau Albero akise jūs kaltas dėl jo tėvo gėdos, jūs kaltas dėl baisiaus nelaimės, kuri užgriuvo mano namus. Tas tiesa, ponė, siaubingai ramiai patvirtino Montekristas. Kaltas tik netiesiogiai, o dėl susidėjusių aplinkybių. Matyt, jūs atsiprašėte jo arba kaip nors pasiaiškinote. Nieko aš jam nesiaiškinau ir atsiprašė jis, o ne aš. Bet ką jūsų manimu reiškia toks jo poelgis? Greičiausiai jis įsitikino, kad kas nors kitas kaltesnis už mane. O kas tas kitas? Jo tėvas. Tebūnė taip, blygždamas tarė grafas, bet jūs turite žinoti, kad kaltininkas nemėgsta, kai jam pirštu prikišama jo kaltė. Žinau, užtat tikėjausi to, kas įvyko. Tikėjotės, kad mano sūnus pasirodys bailys, suriko grafas. Alberas de Morseras anaip tol nebailys, tarė Montekristas. Jei vyras laiko rankoje špagą ir nesikauja, Kai prieš jį stovi mirtinas priešas, vadinasi jis bailys. Gaila, čia nėra mano sunaus, pasakyčiau jam tai į akis. Gerbiamasis, šaltai atsakė Montekristas, nemanau, kad atvykote pas mane pasakotis šeimininių reikalų. Išdėstikite visą tai savo sūnui, galbūt jis žinos, ką jums atsakyti. Ne, ne, šyptelės atšovė generolas. Jūsų teisybė, atvykau ne dėl to. Atvykau jums pasakyti, kad ir aš jūs laikau priešų. Atvykau pasakyti, kad instinktyviai nekenčiu jūsų. Man rodos, aš visada jūs pažinojau ir visada jūsų nekenčiau. Jeigu šių dienų jaunimas atsisako kautis, tai kautis reikia mums. Ar jūs sutinkate su manim, ponė? Visiškai. Užtat, kai jums sakiau, kad tikėjausi to, kas įvyko, aš turėjau galvoje šį jūsų vizitą. Jo geriau, vadinasi, jūs pasiruošęs? Aš visuomet pasiruošęs. Mes kausime tol, kol vienas iš mūsų žus, suprantate? pro sukastus dantis sušvokšti įtūžęs generolas. Kol vienas iš mūsų žus, pakartojo grafas Montekristas, linktelėjęs galvą. Tai važiuojame, sekundantų mums nereikia. Aišku, nereikia, sutiko Montekristas, mes pernely gerai pažįstame vienas kitą. O ne, atkirto grafas, mes visiškai vienas kito nepažįstame. Ką jūs, tarė Montekristas, savo ramumu vesdamas pašnekovą iš kantrybės, ką jūs sakote – Argi jūs ne tas pats kareivis Fernanas, dezertiravęs Vaterlo mūšio išvakarėse? Argi jūs ne tas pats leitenantas Fernanas, prancūzų armijos vedlys ir šnipas Ispanijoje? Argi jūs ne tas pats pulkininkas Fernanas, išdavęs, pardavęs ir nužudė savo geradarį Ali? Argi visi tie Fernanai draugė paimti nepavirtų generolų leitenantų grafu de Morseru, prancūzijos peru? Niekšė, suriko generolas, kurį tie žodžiai nudegino kaip įkaitinta geležis. Tu badai man akis, mano gėda galbūt prieš nukaudamas mane. Ne, aš nesakau, kad tu manęs nepažįsti. Puikiai matau šėtonę, kad tu prasiskverbėjai mano praeities tamsybės ir paslaptingo žibinto šviesoje perskaitai kiekvieną mano gyvenimo puslapį. Bet gal mano gėda slepia savį daugiau garbės, negu tavo tuščias tviskėjimas. Taip, tu mane pažįsti, nebejoju, bet aš nepažįstu tavęs, auksu ir brangakmeniais apsikarstė savantiūristė. Paryžiuje tu vadinėsi grafu Montekristu, Italijoje jūrininku Sintbadu, Maltoje velniai žino kuo, jau neprisimenu. Bet aš reikalauju pasakyti, aš klausiu tikro tavo vardo, kad žinočiau jį tarp daugybės kitų vardų ir surikčiau tuo metu, kai smeigsiu špagą tau iš širdį. Grafas Montekristas mirtinai išbalo, Jų akyse sužiūrėjo baisi ugnis. Jis šuoliu atsidūrė gretimame kambaryje, žaibiškai nusimetė kaklaryšį, surdutą ir liemenę, užsivilko jūrininko palaidinę, užsidėjo jūreivišką kepurę, iš po kurios vilnijo ilgi juodi plaukai. Toks jis grįžo, baisus, nepermaldaujamas ir susikryžiavęs ant krūtiniais rankas – žengi prie generolų, kuris nesuprato, ko Montekristas buvo išbėgęs ir laukė jų. Pamačius persirengusi Montekristą, jam ėmė barškėti dantys, pakirto kojas. Pamažu jis ėmė trauktis ir užkliudęs kažkokį stalą sustojo. Fernanai, suriko jam Montekristas, iš daugybės savo vardų man užtenka ištarti vieną ir tu būsi parblokštas. Tu atspėjai tą vardą, tiesa, tu jį prisiminiai. Nors aš patyriau daug vargų ir kančių, tu matai, nuo keršto saldybės atjaunėjusi mano veidą, veidą, kurį gal nekartą sapnavai po vestuvių su mano sužadėtinė Mercedesa. Atlošęs galvą ištiesęs rankas įsmeigėsi Montekristą akis generolas tylėdamas ryte rijo tą siaubingą šmėklą.